Azaroa, kogei gaur, osteguna da eta uberrion albistegia duzue eh, berriozar irratiaren albiste emankizuna, ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi, Euskarazko programazioa saloa telebistaren eskutik helduko da berriozarrera. Orain arte, baztan, malerreka eta bortzirin izan da ikusgai saloa telebista, abendutik aurrera aldiz, zinun herrian ere ikusgai izango dugu xabi. Pasaden urtea maieran, lizentzea eskuratu zuten saloa tarrek, eta urte bat berazioa, berandu xeago aurtengo abenduan martxa hartuko dute honekin behingoaz Euskarako telebista izango dugu eskuragai xaloa telebistak bere egoitza eta estudioa berriozaren izango ditu oraindik proiektuaren bideragarretasunari begira errekurtso ekonomikoak faltan dituzte aldiz gauza konela crowdfunding kanpaina bat luztatu dute berrogeita mar mila euroko inbertsua lortu asmoz. Itzaldia gaur natur eskolan. Zuma konkausa elkarteak Euskal Herriko kulturazia arduen gure pilota ezeneko itzaldia antolatu du gaurko eta diozun bezala xabi hausen natur gelan atxaldeko seietan eginen da Josu Iskarreten eskutik jarraian maite palazio suma konkausako kidearen itzak itzaldiari dagukionean. Y luego, pues bueno, entraríamos en el mes de noviembre también con una serie de charlas gratuitas, que sería en euskera también eh, sobre la pelota vasca, ¿vale? Y cómo eh, en la cultura, pues la pelota tiene una gran importancia en la cultura vasca. Ostiralarekin gure esku dago herri ekimena aurkeztuko da. Erabakitza eskubidearen aldeko herri ekimena bihar aurkeztuko da Berriozarren, Atxaldeko 7 zazpietan kulturgunean aino zuzen herri ekimenaren baitan lan egiten duen Berriozar eta goitiko taldearen aurkezpenarekin bat, pasaden ekainaren zurtzean egindako Durangotik Iruñerako gizakatearen balorazioa luzatuko da. Bertso Baskarirako txartelak salgai dagoeneko. Sustrai kulina ortengo xila bat txapelketan txapeldun eta jone uria bizkaitarra 2000 amargarren urtean kostaldeko txapelketan txapeldun izan zena berriozaren izango dira larun bat unetan zorroka kantolatu duen Bertso Baskarian parte hartzen. Baskaria zulolai elkartean egin da eta txartelak kaleberri tabernan edota daekian salgai zanen dira. Eguraldiaz eh, mintzatzeko unea dugu orain zer gaurko iragarpenak arazi. Zerua odei gutxirekin egongo dela dio gaurko iragarpenak erdi mailako odeien eta goi odeien tarteekin ego osagaikoa ez da bizi biliko da, bola da gogorrekin hain zuzen eta temperaturei daokionean gutxi edo nahikoa egoko dira gaur. eta hau izan da guztiek aurroko albistigiari daukionez, informazio gehiago datozen zen urduetan berriozar, irratiaren sintonian FMko egun puntu zorrotzian, edo urduro interneten eguzkiplaza.neten. Música